بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ما اصول سته رو خوندیم الان بحث قواعد اربعه هست قواعد اربعه رو اینجا با دعا شروع کرد مهم دعا دعا خود عبادته ما در سنت زیاد داریم دعای خود رسول الله صلی الله علیه و برای اصحابش در مجلس بر سر منبر دعا میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث داریم تو که صحیح مسلم داریم که صحابی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای استسقا میخواد دست بالا میبرد ولی اگر دعای غیر از بود اشاره میکرد منظور دعا میکرد و در استسقا دعا میکرد که زیر بغلش هم پیدا میشد که در دعا یا در جنگ بعد و غیر در سیرت و غیر ما داریم دعاهای رسول الله در سجدهش اللهم اني اعوذ که من سخطك و که من عقوبتك دعای رسول زیاد در سفر هنگام خلا رفتن تولت رفتن بیرون اومدن ازش غفرانه زیاد دعاها اینجا مؤلف هم با دعا شروع میکنه دعا نشانه رحمت و ترحم این امام به نسبت اون داعیه حقد و کینه و بغضی تو دلش نیست اصلا ابتدا با دعا شروع میکنه چون انسان نیازمند ترحمه چون اگر رحم در قلبش نباشه ولو كنت فضا غليظ غليظ القلب فضو حولت اگر غلیظ قلب بودی ترحم و رحمت نداشتی از تو مردم متنفر میشه میشدن داعی اگر تون باشه خشن باشه فقط بگه تو کافر میشی تو کافری تو مبتدعی تو گمراهی حق خب بر مردم بده مردم ازش فراری میشن تا جایی که میتونه باید از الفاظ نرم استفاده بکنه درسته که این فعل شرکه ولی که تو حدیث براش بیاد بگو رسول الله گفته ان التمائم موتی ولد شرک من ذبح لغیر الله فقط اشرا بگو حدیث رسول الله صلی الله علیه برو این کتابو ببین مستقیما نگو این شرک تو مشرک میشی خدا به موسی و هارون میگه فقول له قولا لینا وقتی که به نزد فرعون میفرسته میگه حرف نر باش بزنی نر انسان باید نر باشه رسول خداوند صلی الله علیه و محمد رحمت بود برای امت و ما ارسلناك الا رحمه للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف رحیم بود اگر ما رحم در دعوت نداشته باشیم هدفمون نجات مردم نباشه اون دعوت هست که نتیجه نمیده ثمره نمیده ما باید دلسوز باشیم هدفمون از دعوت اینا که نجات پیدا بیابن هدفمون که از بدعت نجاتشون بدیم میتونیم بگیم این خلاف سنته در سنت وارد نشده لازم نیست مستقیما بگیم تو تو این, کاری که انجام میدی این بدعت کاری نکنیم که با اون کارمون مردم متنفر بشن از ما و از دعوت و از دین و دین نر باید باشیم در گفتارمون میتونیم همون لفظ بدعت رو بگیم خلاف سنته در سنت وارد نشده همون معناست مهم اینه که تو هشدارتو بدی این کار انجام نشه نه اینکه باید تو بگی نه این کارت بدعته باید خانع بشه که این بدعته مناظره و نمیدونم فلان راه بیاندازه که نه باید خانع بشه بدعته نه هدایت دست من تو نیست انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء خدا هدایت میده هدایت قلب دست من و شما نیست ما باید با مردم رفیق باشیم رحیم باشیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله رؤوف بود ما مردم و بالمؤمنین همونطور خدا میگه بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول الله صلی رؤوف و مهربان بود رحیم بود با مردم این نشانه رحمت ترحمه اینجا کتاب را آغاز میگه آغاز میکنه اسال الله الكریم رب العرش العظیم ان يتولاك في الدنيا ای طالب علم خدا میخوام خداوندی که صاحب عرش عظیمه که متولی امر تو بشه تو را دوست داشته باشه یعنی در دنیا و آخرت تو را نصرت بده در دنیا و آخرت و یجعلک مبارکا اینما کنت و اینکه تو را مبارک قرار بده برکت در تو قرار بده همونطور که عیسی علیه السلام از خدا و جعلنی مبارک ما کنت از خدا دعای برکت را که خدا برکت مبارکش قرار بده مبارک بودن چیه انسان با چی برکت میابه؟ جز با پایبندی به دین جز با التزام جز با ادای سنت ها و نوازل جز با این با برکت میشه لازال عبدی الی تقرب بالنوافل حتى احبه با نوافل سنت ها بنده همچنان نزدیک میشه تا اینکه او را دوست داشته باشه راه تولی خداوند راه دوست داشتن خداوند التزام به نوافل بنده یک وجب به خدا نزدیک نمیشه مگر که خداوند یک گز بهش نزدیک هر چی بیشتر نزدیک خدا شدی خدا بیشتر نزدیک این تولی خداست و داره مؤلف میخواد از خدا که تو با برکت باشی و خداوند تو را دوست داشته باشه و تو از جمله کسانی باشی ان یجعلک من اذا اعطی شکر از جمله شاکرین باشی و قلیل من عباد یشکر بندگان کمی که اهل شکرن خداوند چون شاکرین رو دوست داره خداوند چون محسنین رو دوست داره خداوند چون صابرین رو دوست داره خداوند چون متقین رو دوست داره اینا صفات کسانی هست که خداوند اونها را دوست داره اینها عنوان سعادت خوشبختیه خوشبخت اون کسی که این اوصاف درش باشه شکر درش باشه شکر و سپاس درش باشه شکر و سپاس گفتیم با قول و فعل با زبان شاکر باشه الحمدلله با فعل شاکر باشه با انجام دادن طاعات و عبادت ها و دور شدن از محرمات نه اینکه انسان کفران نعمت بکنه و پا روی نعمت های خدا بذاره و بره در معصیت خداوند خداوند در قرآن میگه وشکرولی ولا تکفرون سپاسگزار من باشید و کف نیارید کفر نیارید یعنی چی کفر نورزید یعنی چی یعنی کفران نعمت نکنید و ما بکن من نعمت فمن الله نعمت هم از طرف خداست قدر این نعمت ها رو بدونید این نعمت ها رو خدا بهتون در سپاسش بجا بیارید راه سپاسش اینه که حرام مرتکب نشی اینه که اون چیزی که خدا ازت خواسته نماز صبح نماز فجر نماز ظهر عصر مغرب بجا بیار با جماعت از خدا بترس این راه راه محسنینه که خداوند میگه والله يحب المحسنين راه شکر راه محسنینه راه محسنینه خدا دوست داره این عنوان سعادته و اذا اذنب استغفر و اذا اذنب استغفر ان الله يحب المتقين خدا پریزگاران و خدا اونایی که از خدا میترسن دوست داره چرا استغفار میکنه چون از خدا میترسه یعنی اینجا این مؤلف از خدا میخواد که تو از جمله اون متقینی باشی که به خدا بر بگردی و توبه بکنی خداوند تو اونایی که توبه میکنن و دوست داره خدا چرا قصه آدم رو در قرآن نقل فتلقا آدم ربی کلمات الفتاب علیه انه هو التواب الرحیم چرا خدا من قصه آدم رو نقل کرد آدم ربی کلمات الفتاب علیه خواهد اینو بگه خداوند تو تواب باش تو توبه کن باش مثل آدم باش مثل آدم علیه السلام که پدرت بود به خدا برگشت اعتراف کرد به گناهش استغفار کن طلب مغفرت کن از خدا خدا تو رو ببخشه اگر خدا تو رو نبخشه چی خواهی شد راه چیه مسیر چیه جایگاه چیه کی میخواد نصرتت بده از عذاب جهنم کی میخواد پناهت بده پشتت کیه پناهگاهت چیه در روز قیامت خدا وقتی که در قرآن میگه فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم منم توابم خدا من میگه منم رحیمم ای بنده به طرف من بر بگرد رجوع کن استغفار کن مثل آدم باش علیه السلام توبه کرد اعتراف کرد به گناهش متکبر و مغرور و خودخواه نباش نگو بدعت به تو چه وقتی که میگه بهش بدعت بهش بر میخوره میگه به تو چه خودم میدونم آخرتم نه متقی باش پرهیزگار باش از خدا بترس شرک خودم میدونم چی میدونی خودت چی میدونی از عذاب خدا از خشم خدا چی گیرت میاد این راه راه متقین نیست راه آدم نیست راه نوح علیه السلام نیست راه ابراهیم علیه السلام نیست اونها جنگیدن اونها مبارزه کردن ابراهیم بتا را شکست ابراهیم با نمرود جنگید راه متقیانه من ما را مثل اون متقیان قرار بده اگر مثل اون متقیان نباشیم که خدا آنها را دوست داشت راه پناه و راه چاره دیگه نداریم اگر خدا ما را پناه نده توفیق توبه و استغفار به ما نده دیگه هیچ پناهگاهی جز خودش نداریم هیچ پناهگاهی برایمون نیست خدا دوست داره ما متقی باشیم دوست داره تقوا باشیم اهل توبه باشیم خدا منتظر اش هست کی که این بنده توبه بکنه والله افرح به عبده رسول الله صلی الله علیه صلی الله علیه و آله والله افرح به توبت عبد والله قسم میخوره اصلا میگه خداوند خوشحالتره به اون بنده که بهش برمیگرده از اون کسی که رو برداشت با توشش رفت زیر سایه درخت استراحت کرد از خواب بیدار شد دید شطورش نیست رفت دنبالش گشت این ور اون ور شطورشو ندید تا یهو رو پیدا کرد شدت خوشحالی گفت اللهم انت عبدی و انا ربک خدایا تو تو بنده منی و من پروردگارت اخطا من شدت فرح شدت خوشحالی اشتباه کرد چطور این شخص خوشحاله خوشحالی خداوند قابل قیاس با این شخص نیست که گم شدهش را پیدا کرد ما گم شده ای خدایی خدا منتظرمونه که کی این بنده ای که گناه میکنه این بنده ای که مرتکب معصیت شده مرتکب شرک شده بدعت شده گناه شده کف شده به خدا برگشته و در خدا رو میزن خدایا برا ببخش اشتباه کردم استغفار میکنم توبه میکنم خدا وعده داد به ابلیس وقتی که گمراه شد گفت به خداوند پروردگارا به من مهلت بده آدم و امثالش رو گمراه کنم همونطور که گمراه شدن خداوند گفت برو گمراهش کن ولیکن بدون ابلیس گفت که اگر استغفار بکنن گناه بکنن استغفار بکنن لا استغفرن لهم اونها را خواهم بخشید هر چقدر گناه بدون نیبریس هر چقدر گناه بکنن اونها را خواهم بخشید رحمت خدا را نگاه بکنید لطف خدا را نگاه بکنید چقدر خداوند توابه بخاطر همین ختام توبه آدم علیه السلام چی گفت فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم خداوند تواب یعنی بسیار توبه رو میپذیرد هر چقدر گناه کردی در درگاه خداوند بازه و خداوندم وعده داده هر چقدر گناه بکنی خداوند تو را خواهد بخشید مادامی که چی دچار شرک اکبر نبوده باشی هر چقدر گناه داشته باشی لو لقیتنی بقراب الارض قراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرك لا تشرك بی احدا لاتيتك بقرابها مغفره در حدیث قدسی داریم اگر خدا میگه به دیدار من بیای به اندازه زمین گناه داشته باشی ولی شرط که به من نداشته باشی به اندازه اونها مغفرت برات میارم گناه رو تو خواهم بخشی انسان باید به خدا بر بگرده و اهل توبه و استغفار باشه و اذا ابتلی صبر و اذا اذنب استغفر و اذا ابتلی صبر والله يحب الصابرین عنوان سعادت يقول هؤلاء فإن هؤلاء هؤلاء الثلاث عنوان السعادة إن إيه عنوان السعادة تخش وقتی بختي كتو در مقابل ابتلاءات و امتحانات خدا سب بکنی وقتی که از دنیات بزنی برای طلب علم وقتی که از دنیات بزنی برای تلاوت قرآن صبر این تحمله اینو خدا دوست داره تحمل برای دعوت تحمل در مقابل مصیبت ها تحمل در مقابل حرفایی که بهمون زده میشه این راه راه انبیا هست این راه راه اولیای خدا هست این راه راه نصرته این راه راه نجات از تاریکی ها به سوی روشنی هاست هیچ راه جز این جز یعنی هیچ راه جز این برای رسیدن به خدا نداریم الله ولی الذين آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور خدا فقط هست که نجات میده ما را از تاریکی ها نجات میده و راه جز تمسک به قرآن و سنت راهی جز توحید خداوند یکتا و دعوت بسی اون برای ما نیست به خاطر همین امام محمد عبدالوهاب کتاب ثلاثه الاصول که بعد از این میاد چون اولین متنی که طالب علم باید بخونه اصول سته است بعد قواعد اربعه بعد ثلاثه الاصول که در ثلاثه الاصول اونجا میاد والعصر رو که شرح میده والعصر ان الانسان لفی قصر در قصران و زیانه مگر چه کسانی الا الذين امنوا و عمل الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر اونجا عنوان سعادت چهار تا میگه هرچند که جایی چهار تا بر حسب مناسبت جایی میگه چهار تا جایی میگه سه تا عنوان سعادت زیاده خوبی والدین هم عنوان سعادته که در یکی از چیزهایی که زیر مجموعه تقوا وارد میشه والله یحب المتقین این راه ولایت خداست الله ولی الذين آمنوا اون ولی خداوند خداوند دوستدار و خداوند ولی کسی هست که خدا را دوست داره و نشانه خدا دوست داشت خدا دوست داشتن خداوند اتباع داد خود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی کم الله این راه راه نجات از تاریکی ها و در اونجا که در صفت الرسول بحث میکنه میگه که ما از این سوره من خلاصه بار میگم از این سوره این برداشت میکنیم بدبختی خسران و زیان اگر میخوای ازش نجات بیابی و وارد از اون بدبختی وارد خوشبختی بشی چهار تا راه داره ایمان الا الذين امنوا اول ایمان ایمان تو درست کن توحید تو درست کن و عمل الصالحات بعد عمل کن اون چیزی که صبر اینجا بحث صبر داشتیم صبر بر طاعات و عبادت ها استقامت و تواصل بالحق تواصی بالحق دعوت بدیم و تواصل بالصبر تواصی صبر آخر ورد به خاطر اینکه در دعوت دادن بهمون حرفا و پسوندها و نمیدونم برچسبا میزنن بهمون می هزار تا حرف میزنن باید صبر بکنیم در مقابل این امتحانات و این ابتلاعات خداوندی قال رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته بدان ای طالب علم خدا به تو ارشاد بکنه به سوی طاعتش یکی از این طاعت ها نشستن در حلقات علم خدا ما را ارشاد کرد توفیق داد در اینجا نشستیم باور کنید جز توفیق خدا چیز دیگه نیست این نشانه خیرقه های خدا رسالت بنده است من یورد الله به خیرا یفقهه فی الدین محروم نیست کسی الان در جلسه غیبت نشسته جلوی تلویزیون نشسته نگاه این ام میکنه موسیقی میشنوه محروم نیست واقعا محرومه در خسران و زیانه این توفیق خداونده که بهمون داده که علم را بخونیم از نصوص قرآن و سنت قال اعلم ارشدك الله ان الحنیفیه ملت ابراهیم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إبراهيم حنيف وتاني مائل الشرك موحد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إبراهيم حنيف أهل توحيد والشرك تشنود بالأتي تشنود معصيه تشنود بعد نيجي ويا بعد شاكرا لأنعمه این نشانه شکرگزاریشه شکرگزار خدا بود اگر میخوای شکرگزار خدا خدا باشی موحد باش و دعوت به توحید بده مثل ابراهیم علیه السلام این اگر میخوای جز ملت ابراهیم باشی حنیف باشی بدون خدا تو را توفیق بده به طاعتش و عبادتش که راه حنیفیت اون راهی که خدا پسندیده راه ابراهیمه راهی که اخلاص در عبودیت برای خداوند درش بود ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أوحينا إليك بحكة کردیم محمد صلى الله عليه وسلم كيف که پیروی التي چه ملتی بکنیم ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا امر خداس خدا میخواد از پیامبرش که مثل ابراهیم باشه یعنی از باب اولا ما ای ها شما مثل ابراهیم باشید موحد و مخلص باشید موحد و مخلص باشید خب ابراهیم چی بود دعوت توحیدش چطوری بود چه وصفی اومده در قرآن و اذ قال ابراهیم لأبیه و قومه اننی براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ابراهيم عليه السلام وقتی که به خود به پدرش و قومش گفت من بریئم از آن چیزی که شما میپرستید مما تعبدون الا الذي فطرني مگر اون کسی که مرا خلقت کرده آفریده اون هست که هدایت میده نگاه کنی کلمه توحید لا اله نفع الا الله اثبات اول گفت مما تعبدون اول نفی عبادت کرد من بری هستم از اون که شما میپرستید لا اله اعلان براءت کل عبادت ها جز عبادت یک نفر الا الذي فطرني از کل اون معبودات مما تعبدون از کل اون معبودات اعلان براءت کرد اعلان براءت این ملت ابراهیم حنیفه ما از شرک کل عبادت یک طرف الا یک نفر همه عبادت ها مال خداونده جز خدا را صدا نمیزنیم جز از خدا از کسی نمیخواهیم جز برای خدا برای کسی ذبح نمیکنیم جز به اسم خدا به اسم کسی دیگر قسم نمیخوریم این ملت ابراهیم حنیفه این کلمه توحید لا اله الا الله الا الذي فطرني که در این دو تا آیه بهش اشاره شده خداوند گفت فجعلها کلمتا باقیه این کلمه باقیه که گذاشت چه کلمه ای لا اله الا الله وما ارسل من رسول ما ارسل من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه لا اله الا الله این کلمه باقیه بود این دعوت ابراهیم بود که خداوند بود دستور میداد چون با شرک کل اعمال صالحمون از بین میره عدم اخلاص سبب نابودی اعماله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك عملك ولتكونن من الخاسرین بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين عبادات خداوند یکتا کن و شاکرین باش یعنی موحد باش شکرگزار باش راه شکر اینه که ابتدا گفتم شروع کرد که خداوند همه ما را شکرگزار خودش و سپاسگزار خودش قرار بده بس حنیفیت که ملت ابراهیم اخلاص عبودیت خداوند و دوری از شرک چون شرک کل اعمار رو نابود میکنه انسان را خالد مخلد در جهنم میکنه و, جهن و بهش را بر انسان حرام میکنه این راه باید از پریز بکنیم اخلاص عبودیت برای خداوند این ملت ابراهیمه و دوری از شرک کما قال تعالی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن انس را خلقت نکردم مگر برای عبادت بعدم نفی و اثبات نکردم جز برای عبادت الا ليعبدون مگر برای عبادت هیچ کسی به معروف جن و انس و هیچ یک از این بندگانی که در روی زمینن خداوند اونها را خلقت نکرده جز برای پرستشش برای اینکه قدرش رو بدونن و برای اینکه گزار و سپاسگزارش باشن قال فاذا عرفت ان الله ان الله خلقك لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد عبادت عبادت به حساب نمیاد مگر با توحید اون بودایی که میره پای بودا یا پای گاوش ازش میخواهد اون دیگه عبادت نیست اون شرکه وقتی عبادت میشه که خالق برای خدا باشه ریاتش نباشه کسی واسطه نباشه نه ولی نه شیخی نه کسی که در قاب خوابیده هیچ کسی واسطه نباشه میگه کما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع همونطور که نماز نماز نیست نماز به حساب نگر با طهارت عبادت هم عبادت نیست مگر با چی با توحید چون ما گفتیم توحید نباشه شرک باشه چیه من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته شرك خودش شرک خودش خدا رهاش میکنه ولئن اشركت لا يحبطن عمله با شرک کل اعمالت خدا نابود میکنه قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة الشرك عبادات خراب میکنه همونطور تركي حدث طهارات را خراب میکنه طهارت خراب شد لا يقبل الله صلاة عبد الا بطهور نماز درست نیست مگر با طهور با وضو حدث اکبر و اصغر از خود رفع کنی طاهر باشی وضو نگیری نماز درست خیر نماز درست نماز داری و اون عبادت و اون نمازم نداری اگر توحید نداشته باشی بخاطر همین شیخ ابن باز رحمه الله میگه میگه باید کتابای فقهی که با کتاب و طهاره شروع میکنن به جایی که قبل از طهارت بدنی بپردازن باید به طهارت معنوی میپرداختن باید اول توحید بود که تو این عبادتت این وجود و این نمازت قبول نمیشه جز با توحید باید این باید در رأس کتاب های فقهی و کتاب طهاره بود ولی متاسفانه در کتاب فقهی نیست همانطور که نماز بدون وضو درست نیست اون وضو اون نماز بدون توحید درست نیست هر چقدر انسان وضو بگیره هر چقدر انسان نماز بخونه اگر مشرک باشه اعمالش چیه هباء منثورا به نص آیه قرآن به نص حدیث رسول الله دیگه به بحث و جدال و نمیدونم مناقشه و مناظره نیست قال فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم, أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه میگه اگر دونستی که این شرک کل نابود میکنه خالد مخلد در جهنم میشی با شرك شرک خدا خداوند تو تو جز از جز کسانی باشی که خدا تو, رو خواسته که از اون شرک نجات بیابی و عملتو بپذیره چون خداوند میگه هیچ وقت شرک را نمیبخشم ان الله لا یغفر ان یشرک به خداوند هیچ وقت شرک را نمیبخشه ولی ما دون شرک را برای کسی که بخواد میبخشه برای اینکه از شرک دور باشی پرهیز بکنی از شرک برای اینکه خدا تو را نجات بده چهار تا چیز لازم داری اولیش ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق المدبر وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون بدون أي مؤمن إنك تو خداي هاس خدا شناسی را قبول داری مادامی که پرستی و پرستی را قبول نداری به دردت نمیخوره اون توحیدت اون توحیدی که درش تا پرستی نیست به درد نمیخوره خداشناسی به درد نمیخوره در تنهایی اگر به درد میخورد باید به درد ابولهب میخورد که خداوند در اینجا نقل میکنه بگو به اونها مشرکین قل من یرزقکم من السماء والارض بگو رزق روزی تو کی از آسمان میده رزق روزی از طرف کیه کی هست که چشم و گوش بهتون اما یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت کی هست که از مرده زنده بیرون میاره و از زنده مرده و من یدبر الامر تدبیر امورتون دست کیه مرد به دست کیه بچه کی بهتون میده از کی, ب... کی شما را به وجود آورده خالقتون کیه فسیقولون یقولون الله و قبول الله حتی نصارا نصارایی که که گفتن خدا ستاس خدا هر ستا که مثل هم نیست شد خدای اعظم بزرگه و اون خدای عیسی فرزنده اون پدر اون اصله فرزند از پدر وجود مده پس خدا یکتا بوده پیششون خدا یکتا را قبول دارم مجوز زرتوش که اهریمن و اهورامزدا رو دارن خدای اهریمن خدای روشنایی است اون خداست خدای حقیقی اهریمن که بعد اومده شیطان که بعد خدای تاریکی که بعد اومده خدای بزرگشون اهرام از اونها خدای بزرگی داشتن و اون خدایانی که بعد اومدن اونها خدای یک سال و خدای اعظم را قبول داشتن آیا نجاتشون داد؟ خیر سبحان الله جهل و جهالات به مسلمان ها به جایی رسیده بود در امت اسلامی خصوصا در قرنهای چهارم و پنجم و ششم وقتی که باطنی ها اومدن و کعبه رو خراب کردن امت گمراهیش به جایی کشنده شده بود کسانی اومدن که گفتن که هر کسی خدا را قبول داره اون موحله اون خداشناسه اون مسلمان و مؤمن حقیقیه حالا میخواد هر چقدر گناه بکنه و هر چقدر معصیت بکنه و هر چقدر شرک داشته باشه کی گفته که بودا یا مشرکن کی گفته و در همین اصل کسانی داریم سخنگوی اینا هستن از این ملحدین که اتباع ابن عربی ابن عربی نکره بدون الف ابن العربی معرفه با الف از ائمه اهل سنت و اون ابن عربی نکره از غلات باطنی ها بود این شخص میگفت فرقی ندار انسان گاو را بپرسته یا انسان سگ را بپرسته همش خداست چی میخوای سگ را بپرستی چی میخوای بیای مسجد کعبه را بپرستی به قول خودش میگه همشون خدان ابن عربی میگفت دیگه میگه حتی سگم هم خدامه چون خدا در همه چیز حل شده همه چیز خدا منم خدا انسان ها بیان همدیگر رو بپرستن پس اون فرعونی که گفت انا ربکم الاعلا بر حق بود وقتی که میگفت بیاین منو بپرستید چرا موسی اومد باش مبارزه کرد و جنگی نه دعوات باطله فکر نکنیم نیست هست اگر دعوت حق نباشه اینها میان و اینها میان مردم را گمراه میکنن همونطور که بوده در امت اسلامی پس نصوص قرآن دلالت بر این میده که خداشناسی نجات دهنده انسان نیست چون اگر قرار بود کسی نجات پیدا میکرد باید ابو لهب و ابو جهل و امثالشون نجات میافتن که به نص قرآن اونها خدا را قبول داشتن خالق را قبول داشتن آفریننده و پروردگار را قبول داشتن قال القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب, لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الشفاعة شفاعتان شفاعة و وشفاعة مثبتة بعد شفاعة قایم کرد قاعده دوم قاعده اول اینه که بدونیم خداشناسی به تنهایی به درد نمیخوره قاعده دوم اینه که خداشناس بودی خداپرست بودی این خداپرستی با واسطه قابل قبول نیست باید تا پرست بشی اینه که بگی خدا را میپرستم حالا خداشناس شدی خدا را میپرستی ولیکن همراه این خداپرستی واسطه قرار بدی اونم بازم قابل قبول نیست از تو به نص قرآن به نص قرآن قرآن والذین اتخذوا من دونه اولیاء اونایی که بغیر از خدا اولیایی برای خودشون قرار دادن اون اولیاء رو واسطه قرار دادن ما نعبدهم الا لیقربون الى الله ما اونها رو در دعا به عنوان یه قربه قرار ندادیم مگر ما اینکه اونها رو اونها ما رو به خدا نزدیک بکنن یقربون الله زلفا ان الله يحكم بینهم خدا حکم میکنه روز قیامت بعضی میگن این آیات در شأن مشرکین نازل شده که بت پرست بودن لات و عزا رو میپرستیدن الله اکبر بلات و عزا میگفتن اولیا والذین اتخذوا من دونه اولیا، بحث اولیا را دارن میکنن معبوداتی از انسان ها را میکنه که در زیر قبر خوابیده بودن سریحتر از این ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بط لا عزا مثل ما بوده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بندگانی مثل شما هستن که چی میگه ارجل یمشون بها اون کسی که زیر خاک پا داره نه ام لهم اید یبطشون بها دست دارن زیر خاک بیرون بیان نه ام لهم اعين يبصرون بها چش دارن زیر خاک نه ام لهم اذان یسمعون بها نه و خب، بسیار شرک میبرزی چرا واسطه قرار میدی در دعا دعایی که باید خالصانه برای خدا باشه الا لله دین الخالص دین خالص من خداست و ما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين خالصانه باید برای خدا باشه عبادت و دعا خود عبادت چرا این دعا تو واسطه قرار داد؟ میگه خدا نمیشنوه نگاه بکنید لازمه شرک در عبودیت و الوهیت و طاعت و عبادت شرک در ربوبیت و شرک در اسماء و صفات خاطر همین بدترین شرک شرک در الوهیت عدم شناخت این نوع توحید عدم معرفت این نوع توحید عدم دانا بودن در این مسئله بدترین جهله کسی دعوت پیامبران را ندونه ان عبد الله را ندونه این عبادت و شروطش را ندونه این بدترین جهله کسی جهل داشته باشه به حقوق خدا که خدا چی ازش خواسته و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خدا برای پرستش خلقتش کرده نمیدونه پرستش چیه شرط و شروطش چیه چطور این پرستش خدا ازش میپذیره این بدترین جهله بعد میان میگن که چی شما تفرقه میندازید شما حکام رو ول کردید سیاست رو ول کردید مسائل روز رو ول کردید مردم خدا ندارن بخورن بیمارستان ندارن چسبیدید عبادت عبادت توشید توشید شما چیز کاری جز تفرقه انداختن کاری دیگر نداری الله اکبر بله توحيد تفرقه میندازه بین موحد و مشرک بین متبع و مبتدع صاحب سنت و صاحب بدعت بله توحید فرق میذاره توحید شکاف میندازه توحید دیواره دیوار بین اهل باطل و اهل حق فریقا هدى فریقا حق علیهم ضلاله گروهی هدایت شدن و گروهی هم گمراه ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل راه های گمراهی زیاده راه حق یکی پیروان راه خدا یکی هست یک راه رو دارن فقط ولی گمراه ها راه های زیادی فرقه های زیادی هست که انسان باید برهیف بکنه ازش چطور میشه که یک دعا با یک واسطه بشه شرک در الوهیت شرک در ربوبیت و شرک در اسماء صفات چطور شرک در عبودیت که واضحه الدعا هو العباده عبادتی که برای خداست تو در اون عبادت کسی دیگه را شریک قرار دادی شرک در ربوبیت چون تدبیر امور مالک رزق روزی خداوند یکتاست فقط وقتی که تو دست به اون فقیر محتاج به خدا اون کسی که زیر خاک خوابیده از اون ولی و پیامبر خدا که زیر خاک خوابیده که خودش محتاج خداونده که دست به دعا به خدا برمیداشت و خود رسول الله هم روز قیامت میاد دست به دعا برمیداره برای شفاعت تو داری از اون میطلبی اون کسی که خودش محتاجه اون کسی که خودش محتاجه با این کارت او را شریک دونستی در تدبیر امور مگر اون میدونه که این رزقی خدا بهت میده به دردت میخوره یا نمیده نمیخوره که داره واسطه گری میکنه برات پیش خداوند میانجیگری میکنه بین تو و خداوند میگه میدونه مصلحت توش هست یا نیست کی هست که مصلحت امور و تدبیر امور را جز خداوند میداند هیچ کس خداوند من از که از خدا ماشین میخوام خدا میداند که این ماشین به درد من میخورد یا نمیخورد به خاطر همین رسول میفرمایند دعا از بچ خارج نیست یا اینکه بهت بده یا اینکه شری از تو دفع بکنه شاید من از خدا بخوام رفتم جلوتر بردم شر رو دفع بکنه یا ثواب رو برای روز قیامت بساره این شرک در رویت میشه وقتی که تو واسطه قرار دادی اون مرده شرک در اسماء و صفات میشه خداوند است که مطلقا میشنود و همیشه زنده و پایدار است حی و قیوم است سمیع و بصیر است وقتی که در مرده را زدیم وقتی که در اون ولی را زدیم یعنی اون شخصم مثل خداوند حی و قیوم است و مثل خداوند میشنود و میبیند مگر مرده میداند از حال ما یعنی رحم اون مرده از خداوند یکتای ارحم الراحمین بیشتره دلسوزتر از خداوند رسول الله صلی مادر اینو میبینه میگه این بچه تو جهنم تو آتش میندازه گفت خیر گفت رحمت خداوند قابل قیاسی خداوند نمیخواد شما جهنمی بشید این رحمت خداست خدا دوست نداره ما مشرک بشیم رحمت خدا اصلا قابل قیاس با رحمت بندگان نیست چطور خداوندی که ارحم الراحمینه از تو غافل میشه مگه که میری در اون مرده را میذاری این مرده بیاد به دادم برد رحم اون کسی که زیر خاک خوابیده از خدا بالاتر مگه از خدا مگه بهتر میشنوه بعد میاد میگه که بله نه واقع امر ما اینطوریه شهدار اگر پارتی بازی نکنیم که به دادمون نمیرسه باید یک کسی باشه که حرفش خریدار باشه الله اکبر اون شهدار ظالم که دستمون بهش نمیرسیم نیرسه اون شهداری که نمیدونم یا دوز باشه یا دزده باشه و نمیدونم با پارتی کار بکنه نکنه و غش داشته باشه اون شخصی که با این اوصاف خداوند عادل و خداوند احکم الحاکمین اگر بگیم مثل عمر در عدالتش بود کف گفتیم شر گفتیم نیست که مثل شی هیچ کس مثل خدا نیست حال ما بیام برای خدا مثال بزنیم که اون شهدار ظالم اون حاکم ظالم که درش با واسطه و پارتی بازی زده میشه میگه خدا پارتی بازی میخواد معاذ الله و الله اما یقولون علوا کبیرا سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله على محمد وعلى محمد